gure estudia piskat hasi da 2000 eta emezortzian, ni urbildu nintzen eskutza esku elkartetik eh, makean, nik janteak laguntzen dituen elkarte batetaz, eta egu behiko bakantzetan, uh, jakin ginoen gazte batek berzuela terbe bat uh, bakantzak pasteko. Uh, duku, bi, uh, bi, bi etxetan pastu zen, lagun batzen etxeta, etxean eta gurean, uh, bakantza osoak pasteko, Eta horti goiti huartu ginen ebe deus, uh, eh, eh, finkurik urtean zehar, eta hortan probosatu ginen uh, eh, idu familien artean aterbetzea gazte hori. Beraz, hasi ginen um, bi aldi. Ara. Eta hori segitzen duzia, aldizka? Ez, ez gazte horre galde gintzen um, etxe batean baizik egoitea, eta hortan behalkartu ginen, egin gure hartan, eta guk proposatzen ginen entxeiatzea, eta geroztik, eh, fe, maiatzatik eh, gure etxean da beti. Ados, amadu, ordean eh, nungua da, eta zer da bere historioa labur bilduz? Uh, amadu gineko nakriakoa da, malau urtetan ahi batu da frantziat, uh, berak uh, sozialki eta familiar zoak uh, zituen han eta ortako ias egin du. Hori eta bo, etzen sekulan eskolaratua izan han eta etzuen bere bizian ikusten uh, olako egoera bat. Eta kondatu dauzi, bere imil bidea, eltzeko, gineako ona kritika? Bai, bai, uh, ibilbidea, bo be denek hartzen duten ibilbidea. Unxa joitzen ba naiz uh, malitik pastu da, gero algegia, marroka, Espainiat jibatzeko itxasuntiz. Uh, eh, oien itxasuntzia uh, salbatoa izan da uh, Espainiako NG itxasuntzi baten uh, gandu. Gero uh, egonda Espainian foieretan eta hortik uh, muga pastu du urgian uh, frantziata sartzeko. Hala, orai behaz zuen etxean bizi dela, egresa, eh, e, lazaila izan zako egokitzia emengo biziari? E, beraz, <laughs> ez dakit eh, jan egresa edo zaila izan zakon. Kampotik ikusiz bedain badu adaptatzeko kapasitatea ondi bat, jango nuke gaitasuna ondi bat. Beraz, e, negustuko ala ere... Um, Aski egeski moldatzen da gure biziari aldiz uh, astapenean uh, pixkat komplikatua fen, eh, bizi ez ezagun bat uh, kasiduk zen bat ere eskolarik ez han beti lanean aizen beraz hemen aixi aldiak eta etzipen bat ere zautzen beraz sekulan uh, sobera hor bat izan. Eta badu, errimina, haipatzen du bere erria? Bai, haipatzen du, bai, badu. Ne gero ez da sobera horretazen zu, aipatzen du lan oiztenka, baina ez du, eh, ez da horretan usatzen ez. Administrazioniaren aldetik, zer da bere estatutua eh, orai hemen? Bera ahibatu da bera zama urte dekin, pastu da azdeuren eh, let soziala lanfazen hain zinean. Han, be, entxaten zira probatzen zure paperak eta zinez adingabeko, handigambeko gazte bat zirela. Eh, Hortan, uh, eh, azek eh, gero galdegin ditu die bati uh, erabakitzeko, erabakitzea, beraz, uh, juz des enfants. Eta, hau, uh, iraila astapenean, pastu da audientzian uh, du die horren aintzinean, eta geroztik erantzun baten goaitan gira. Paski luze bada, deia urte bat desmartxak asirituela eta ez gira, bukatuak. Hala, eta anartian eh, nola bizi da, ze ikasten du, lan bat badu, ze egiten du? Eskolan da, hasi zuen eskola joan den martxuan, lehen ikolegio batean, frantzisa eta irakurketa, irakurketa, eta frantzisa bezekian, mainan irakurketa eta ikasteko. Eta hor, irailetik eh, hasi da, zape mekanika erikol batean, eh, maulen.